ก็ถูกยึดถือใจเป็นหมายคือสิ่งว่าตาแดงขึ้นอยู่หมดทั้งสิ่เราโลภมันโลภอยู่วกรมันโลภอยู่เลี้ยงมันโลภอยู่แต่มันนี่ยังไม่เสียนี่จ้ะชำรใดเนี่ยเป็นยังงหาทางสำรกตาสางเกิดการที่เจ้าหน้าอาจทำภายีนสำรกใจอยู่บริสุทธิ์ทำสำรกใจอยู่สะอาดการชำระตัวออกไปแล้วคือกันกั เกียวไปยังมีวันสอนมันปันไหนเรามัน ินพยายามีหลากหลายมันมีโอกาสเยอะว่าสันเข้าไปนึ่หันไปแทางหนีกันเองย่างไม่กันเหนือนกันถึงยืนนี่คิดไปเมื่อไหร่เหรอท่านพระเพื่อนหนุ่มเพื่อนหลานเหรอไม่ได้หัวไป ถ้าเข้าไปกันมันจะแค่เป็นเนื้อตัวคอมันมันแบบกไป มันทั้งนั้นนะเราคือดอกถ้าอย่างนี้ถ้าท่อน ่างเรืองห่งสลากพัดพระเอ้าเอ็นเขาสาดมีแก้เจ็บแก้ผี ไา่อาศัยกินเดือดเต็นเองได้คืออาศัยจากคนอื่นเสียไปให้คเตัวเองกินนั้นม็ได้พอกรรมปกปิดเอาไว้ ได้ยินอย่าไปเศร้า มันบังคับเรื่องท่านนี่คือในโลกปัจจุบันในโลกนี่มนเดิมไม่ได้ในใครทุก ความสุขความเจริญขาดสินค้าไม่ความอันใดเลยสมปรารถนาเข้าใจเขาก็เอียงข้ามให้ทุกอย่างเนี่ยได้รับความสุขความสบายจากทุกอุทิศบุญกุศลไปหาเป็นดาวย่างนั่นหนูเป็นยา with a back. นะ ่านงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตักข้ารู้ยังไหนว่าเนี่ยของสัตว์สัตว์ปฏิบัติตามได้ตักข้ารู้ไปเรื่อยๆถ้าพระพุทธเจ้าถึงตักข้ารู้แบบมันจะหายไปนั่นคงเป็นเพราะว่าเสนอมตลอดปฏิบัติทุกวันนี้นะเพื่อจะพูดปฏิบัติตามอัตถานที่พระพุทธเจ้าสอนก็นี่ยิ่งเห็นจริงมีความสว่างสวายมีใจ เป็นอัตเป็นท่ามเพื่อนกิเลสได้เพราะนั้นให้ทุกคน จะพากันสนใจทำเป็นงานความดีอย่าไปนั่งใจตายใจ เพราะชีวิตของเฮาเป็นของเราเงินน้อยแล้วมีใบเรื่องติดไป คือกองก้อนคือหนุนสังจะต้องตายในเมื่อนั่นคือสุดละจะได้เกิดมาแล้วไม่ดูข้า เกี่ยวไปทำไปเผาไปเป็นไปแจงที่นายยาเนี่ยถ้าดอกของตายเราก็เลยเอาไปจันนี้คือเราไปทำไปเผาไปหิ้้ย่านกินอยู่แล้วไปยัง ความสงบนี่ปัจจนบันมีความเย็นความสบายนี่ปัจจนบันแล้วมันตายอยาจะเป็นเพศหัวยี่เงินงานขอผู้หนึ่งกินขอผู้หนึ่งกินแล้วยังไงเขาปากแล้วปากอนาถาอยู่ยังไม่ได้คิดยังบวชเขามาไม่ได้คิดส่หาเอาความเงินมันผู้ใดเขาสื่อุทิศมินเจ้าไหนได้บ่คือทิศมินเจ้าไหนไม่ได้คิด Now, if I go put down พุทโเพุ่โมันก็เป็นยืนยึดสงบนะงับปฏิบัติครูบายจารไหใส่ท่านรักษาศีล ทุกสิ่งทุกอย่าง มากอะบอกว่านสอนง่ายอุปถัมภ์ประทันดูแลรักษาพอมีมีง่ายหากเราตาเสีไม่ติดไปนั่นไม่หลัง เนี่ยสาแล้วเราผูกขาเราแบบเดี๋ยวคุณ่างนี้นั่งก็ได้คุณนั่งอยู่ในเครื่องมือ นหงึ่มาหาเระหายไปเลยไม่ต้องยินหรอกคุณแม่ต้องยินคุณนี่ใครคุณเราคุณอืมอืมไม่เชื่เนี่ไหนมีฐานคุณอืมเดินหนเลยคุณไม่ใช่นย มันไปยี่ร้อยจะนี่แล้วปีที่มันสอนจะฟังแค่ร้ออยู่ อืมนั้นพนันถึงใดหรอกอ๋อคุณสามเดือนสิ ก้อนอีกไปพื้นไปห่ข้าง้อยู่อีกตัวเห่างที่มีเจ้ามหอดผิเจ็บุ่นเอาเงินไปเสียสามโมงเพื่อนอ่ะฮะก็แต่ว่าภาคหนึ่งนะพวกเรื่องเขาเล่งเชื่อมไปหลังไปวะไม่ไป าบ่จิตมาอยู่ดีหายไม่เหลือไปดู ใครเคยบวชไหม dài lắm หลายคนกิเลสนี้อยู่ว่าสนที่เป็นนี่เป็นอ่างห้องแบบนี้งานงานงานงานงานงานก็งานหลวงพ่อเขาเหรอหรือยิ่งบ่แต่ว่ามันกัดหันเนาะไม่ใช่ว่าหาจังหวนไม่ถาวอะไรเลย นี่เป็นอ่างเจ้านั่งอันนี้ห้องก็เข้าฝนตกเนาะนั่งทะเลเขาก็เอิญนั่งฝนเขาก็ว่าบน บุคคลเป็นตัวผู้วางนี่ห้องหัวนั่งอันนี้ว่าห้องทางสีตาเลยนี่น้องตากูได้ทั้งคนคือไม่ค่อยเห็นที่บ้านอ่ะแถวนี้วันหนึ่ข้าวหนอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วคำวี้บวชที่นั่นนั่งห้องนั่งขึ้นนั่งบนเป็นกลมนั่งเข้า้ ไปไปไหนไหม้านั่นโหไป นเกิดมัได้นเป็นหมดนั่อันนี้พ่อมันทุกคนก็ไม่ได้ นี่ต้องอ่านห้องขึ้นเลยขึ้นด่าผมเขาไว้ด่าเครืองอ่านตายยังไงเครองอ่านสีเขียวห้องก็คุณก็นั่นแล้วไม่ห้องดินห้องต้องเพื่อนเพื่อดินแต่เรายางยางเดินมดยกยกเกินสามเพื่อแบบสองเพื่อเพื่อเดียวดิน ဆိုတာပြောမှာ။ဒီဝိဇ္ဇာဘောဟောပါနေသာခံလို့ဟမ်ကုသိုလ်ဟောလို့ဘုန်းပါဘုရားလို့ဒီလိုဟုတ်တယ်ဒီနည်းနည်းနေမျိုးဒီလိုကံရပုကွန်တန်လေမောဘယ်လိုလဲဘယ်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ